Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 4, 1441 Isinapubliko ni Pope Eugene IV ang kanyang encyclical na may titulong Cantante Domino. Ang pagiging sagrado ng simbahang katoliko ang binigyang diin dito ang simbahan na itinaguyod ng ating Panginoong Hesus. Isa sa pundasyon ng pananampalataya at doktrina ang iisang Diyos na may tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.